Odin bortxaze, eh, berriz eba, egue egunko aipamena eh, barnatuko duk, eran ebaita hartzen lehen eh, aztaparkaldia, horrek markatu gitai, eta markatzen dutu sibotarrak partikularski, laboaiak ebai, uh, wanu habo, prefosta, larrainen behan erran behar da hama bos bat uh, laboantxa etxalte badiela wano, eh, aktivitatean dienak, kantu kantian xantagrazin badia wanu habo, eh, eran ebaita uh, hogei bat edo hogeita bos bat, eta hunek emaiten du, arrenkua hor dela, arrenkua tuk dia denak, lehen ataka hoi baiestatuk izan datzu prefeta enganik etxalteko jaber, eta huk inket agertzen di, ordien, uh, agian uh, arrentzunen duzi, jadanik iganbeita Nikola Bengotxean sentimentia, ben uste dut, uh, markagarri dela eta arrentzutekua dela ebai, uh, laboiak eta hartzainak ez dia tranquil bizituko da hontan. Go, bai, bala, korea lehenik, go, inkiet, inkiet ebai, paske, uh, inkiet, eta ez du egituk nuaite gihau inkiet, oie, uh,

enfin, gietatzen nik jamini, bat uh, eh, oek espantza ginean, hola, eh, uh, eh, desgarraji uh, bali mazen, uh, bortin, kua, bortu nahi ateran. Uh, bortila joan nondun, men hor, eta, hola, hor atakidik uh, aleike pien, kua. Lehen berre metretan duk, uh, Gotarzunin uh, sortzi egun metretan, Voilà, ordin, kaji, kaji etxaltetan du, kua, etxaltetan kandin. Ordin, hor, hor, ale, uh, hartak unian ez hartzai pentsatzen, eh? eh hor, hor kantin izatez unian, ez du posibu hartzai izan dadin. Egi erren diat, ni hartzain kajunen izalaik eta, bo, voilà, eh, diat xabalin, bat, voilà, bon. Ordien, hortaik zerrelki, zerrelki alde batetik, estaduak berri zebai prefeten bidetik ez tiala behitza etxeki, lehen hatxarre batetan hartz bat aipatu zen, plano bat ez zeli izanen eh, erranik izan zen azkenian plano bat agertu da, eh, dagun eh, hamar bat urten buian berri zebai aipatzen behitia beste hartzen uh, largatzia heben berri eta zentako ez sibeun, uh, diena hoike bai laketzen balin badia, Eta uh, eh, prefeten hitz ez etxeke hau aipatzen daiku eh, laraineko mea den uh, Jean-Marc Bengotxeak. Be, maliufki ez, eh? bon, nubait, <laughs> nubait espantxeko nia haino izan antzela. Oan eza estik eta sekula, nek sekula deitu raiteko uh, hartza uh, egiez herri antzela. Oan egune azkenik eta fu prefetek izan mandik uh, hoi eta abertatuk izan enginela. Bena uh, eh, edo internet aldeti bena bai eh, SMS eta meak eta laboiek bai eh, bon bai bastin uh, zenbakiek bo haidu gutu betik eh bon zerbait eta heltu gutu goi egiten dilaik uh, hartza la gainen dela otika isu zakitia la gaine handitu bat kan 2000 hektara eta <clears throat> pistaik eta jatia Uh, bon, la eh, dela gaiten dela ik eh, zuen ondenko eh orden galtegen joa ta posible zen jaketi sektorka do rantxeimento japoniko idia Hala, eta azartak egindu uh, eh, berri zebai, be etxaltian heltu dela uh, ah, hartzau, eh, etxaltetik eh, hiu kilometreta, terren ahi baita sortzi hun metra uh, goa, hotx huian huian etxaltetaik bai, bena ebilteko sendetaz ebai, eh, hortik huian berroita hamar metretan baita ebilteko sendabat, honek emaiten du, uh, be untsalaz hartzak kutsatzen ahal zuitela zike bai, uh, kuritzen balin bazide, ebiltea zentakoaz, haste hundar batez, sibeoko bortu eder, bena agian hebentik aitzien alan juz hoietan.